الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى كما قال في محكم الكتاب العزيز الحكيم من عمل صالحا فلنفسه ومن أفعل kumtakia hekima mtume wetu penzi chetu naye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzo kuhusieni pamoja na kuhusiana jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la takwa Allah ni jambo zito ni jambo ambalo litapelekea sisi kufaulu katika ulimwengu huu na kesho mbele za Allah subhanahu wa ta'ala khutba yetu leo imebeba anwani kuomba dua na kutaka msamaha kutaka mafia kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika sura sura Ghafir وقال ربكم ادعوني استجب لكم na Mola wenu mlezi anasema ud'uni istajib lakum niombeni mimi na mimi nitakujibuni innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin na wale ambao wanafanya kitu eh hawataki kunyomba wanafanya kitu basi Mwenyezi Mungu asema jahanna na dakhirin watu hao atawaingiza motoni aya hii imekuja na agizo la kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ikaja na dokezo la kukemea la kwa maana usipomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basi jambo hilo litapelekea wewe kuingia katika moto wa jahannam Allah atunze jina hilo dua ni jambo kubwa dua ni jambo zito Mtakatifu sallallahu alaihi wasallam anatimiza kuomba dua na akaipa nafasi ya juu kutoka kwa Nu'man bin Bashir katika hadithi iliyopokelewa na Tirmidhi ni kuomba dua swala ni dua swala hii na swala ni dua khutba kuna dua ndani yake bila kuomba dua waislamu khutba na ni dua kila kila jambo lako muislamu linatakiwa dua ile muhimu dua kitu cha mbele ndio mtume anasema atuamu mungu na na kama tulivyozungumza katika aya kuto kuomba kuna kupelekea wewe katika jahannam maana sawa na kwamba umefanya kibri inna qala rabbukum ud'uuni lakum inna alladhina yastakbiruna an sayadkhuluna jahannama dakhiri kwa hiyo aya hii inatemea kwa mdamu mumi kuto kuomba dua na zipo nyakati ambazo lau utajifunga nazo basi katika nyakati hizi yatarajiwa kwa asilimia kubwa dua yako inaitikiwa lakini muhimu ni kuzingatia kwa wewe unayeomba dua kujiepusha na kula cha haramu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tuelezea masahaba juu ya mtu mmoja hadithi ni ndefu imetoka huko ilipotoka nyuma kisha mtuna akatumma dhakara rajulu yakidu safa kisha mtume akataja habari ya mtu mmoja aliyefusha safari yake maana alikuwa msafiri mno safari ya mbali ashghata akbar majere kumjibu amekuwa na mavumbi vumbi ya Mungu ya leki bila sana mtu huyu yuanyanyua mikono yake kuelekea mbinguni akisema ya rabbi ya rabbi mnakataka Mwenyezi Mungu amfikie maombi yake maombi yake ewe Allah ewe Mwenyezi Mungu ewe Bwana wangu mlezi tunasema mataamu haram lakini huyu kile chakula chake ni haramu wa mashrabuhu haramu na kinywaji chake pia ni haramu wa hubbi ni haramu na kula mjipamba na alikuwa haramu fa anna listajaba lidhalik mtume anauliza yawezaje kujibiwa katika jambo hili vipi na vipi ajibiwe mtu kama huyu kula kwake haramu kunywa kwake haramu amejipamba na haramu kisha wewe na mikono juu eza kwamba hapa nitakabalikana nitakabalikana wakala dua ya mtu kama huyo haitoi mzunguko haramu katika utafutaji wa kuariki muongo wewe mwanzo mwisho na leo ndio utaona yale ya haramu ndio yamepambiwa leo kiasi ambacho ni watu wengi sana hukimbilia hayo na mtu bila kujali kwamba hili litamwangamiza yeye kwa hiyo kwa muhimu kwa wewe unaisimama na kuomba dua mwanzo kuhakikisha kwamba unajiepusha na haramu na ifahamike ndugu zangu wa Kiislamu maisha yetu yatakuwa hofu kwa Allah katika maisha yetu ya kila siku ndiyo nyoyo zetu zitafuria hata kama utakwenda mbio katika kutafuta kilichokuwa si halali ukitarajia kwamba maisha yangu yatakuwa na utulivu lakini nakwambia ufahamu ni ufahamu wa kiongo na kudanganya bali hautakuwa na utulivu maada umeukonja maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu anasema ala bismillah tatma'innul qulub mida ambayo dua kutakabaliwa ama wakati ambao dua inakubaliwa mtume anasema aqrabu ma yakunu al min rabbihi wa huwa sadid fa akbiru du'a sema ambayo mja anakuwa karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala ni pale wakati anapokuwa amsujudu fa akbiru du'a basi wakati huu kisheni kuomba dua wakati mtu mda amejiuni asikirishe kuomba dua na iwe kwa lugha ya Kiarabu maadamu wakati wa sijida huko kwenye swala basi iwe kwa lugha ya Kiarabu na isiwe katika lugha ya Kiswahili au lugha nyingine iwe katika asili ya lugha ya Kiarabu lakini pia ikatajwa jawfu layli wa dubira salati maktubat ndani ya tumbo la usiku ya usiku wa manane saa saba saa nane saa tisa amka fanya dua katika wakati huo lakini wadhuri la salatu maktubati na mwisho baada ya kumaliza zile swala za faradhi kuna siri kubwa sana baada ya kumaliza swala ya faradhi watu wakisikia salamu alaykum wa lakini muda ule ni muda kuhudhurisha maombi yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa baada ya kumaliza ibada ya swala faradhi na utaona kwamba ni ibada nyingi sio hiyo tu miongoni mwa hadithi za Mtume wa alaihi anasema thalathatun la yuraddu dawatuhu watu wa aina tatu maombezi yao hayarudiwi aswaimu hata yutu akamtaja mwenye kufunga eh mpaka pale anakumaliza funga yake akinyanyua mkono juu aliyefunga dua yake haishuki inaenda moja kwa moja walimamu imamu alim na kiongozi mtawala wa Kiislamu mwadilifu na leo umma wa Kiislamu miaka nenda imekatika miaka 100 na hatujapata kiongozi mwadilifu kiongozi mwadilifu ni kiongozi anayetawala kwa Uislamu kisha akafanya uzuri ule utawala wake kufuata amri nzuri za Allah subhanahu wa ta'ala huu ndio kiongozi aliyesikia na hadithi hii wa dawatu mazlum lakini mtu mwingine watatu ni maombi ya mtu aliyedhulumiwa mtu ambaye amedhulumiwa maombi yake hayarudi na mtume anasema yarfa'u Allahu al-ramaa Mwenyezi Mungu ananyanyua juu ya mawingu wa yaftahu laha abwaba as-samaa na ufunguliwa hayo milango ya mbingu wa yaqulu rabbi wa 'izzati la ansurannaka walau badakum na Mwenyezi Mungu anasema naapa kwa utukufu wangu nitakuhusuru hata kama itakuwa baada ya lakini itakukusuru kwa hiyo watu watambulishaji hawa ni watu ambao wakiomba dua zao dua zenye kwenda moja kwa kuna namna ya kujibiwa dua tunataka sisi tukishaomba dua muda huo huo tuone kile ambacho tunakiona dua hujibiwa kwa namna tatu moja kati ya namna tatu mtume ma ni muslim yanayadu Allah azza wa jalla hawi islamu anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bid'awatin laysa fiha ismun wala qati'atur rahim kwa maombi ambayo hayana madhambi wala hayakati udugu kuna watu wanaomba dua ataudugu hivyo hapana lakini ikiwa ni dua sio ya madhambi na sio kupata udugu basi Mwenyezi Mungu atau Allah bila ida salata kama moja kati ya hayo matatu dua nyingine ya heri kinyume ya kupata udugu na kinyume na dua za madhambi basi Mwenyezi Mungu humpatia yule mwenye moja kati ya matatu ima ayu'addala da'wata ima atamfikia maombi yake kaomba mtu jambo la heri kaomba mtu nzuri kaomba mtu kazi sehemu fulani kwa hiyo ima yuajila da'watahu atamfanya haraka kumfikia yale maombi yake wa ima yudakhiruha la fil akhirah ima atamcheleweshea na atakuja kumpatia siku ya kiyama wa imma an anhu min as-su'i mithla ima kwa mambo yale atamondoshia mbaya ambayo ilikuwa limfike mfano wa kila alichokiona kwa hiyo utaona kwamba ni mwenye kujidiwa kwa namna yote ni mwenye kujidiwa ima mwenye kubwa atakufa hapo hapo ima Mwenyezi Mungu atachelewesha kupekesho akhera ima utaondolewa baya wakati mwingine utaona eh kuna baya fulani limekatisha bado kidogo likupiki wewe washangaa kwamba hii imekuwaje kumbe kuna maombi wewe ulilia Allah subhanahu wa ta'ala mmoja kwa jambo zuri wewe unatamani ile jambo akupe lakini Mwenyezi Mungu amekufanyia badali badala ya jambo lile amekuondoshia ajali ya pikipiki ilikuwa upate ajali uvujike mguu lakini Mwenyezi Mungu afanye nini akaiondoa wa imma an yusharrika anhu min as mithlaha qalu idha nakti masaba akasema ikiwa hivyo tutafanya wingi wa kuomba dua mtume akamwambia Allahu akbar Allah ndo analijibu dua zetu kwa hiyo anakuli hali e, tunatakiwa tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitikia maombi yetu na hii kuomba dua haimaanishi kwamba wewe unaomba dua kwamba hutakiwi kuchukua asbab haitakiwi kuchukua asbab haimaanishi hivyo kwa hiyo anayeombaduwa ni lazima atumie mzunguko ule wa akhbar taona Mtume sallallahu alayhi wasallam siku anataka kura kutoka Maka kwenda Madina akachukua sababu zote za kibinadamu zote ambazo mwanadamu katika mzunguko wake ni lazima aangalie sio tu unaomba dua katika jambo ambalo ni muhimu unaombatia upatiwe mtoto mke mwenyewe hujaoa bado uombe dua na sababu zote zile za kibinadamu usikue kwanza mtume kabura usiku katoka kitandani kwake usiku akachukua tahadhari ya kumweka ndugu yake lao wakiangalia ndani waone kuna mtu kisha akaomba dua akapiga katikati yao basi kitendo cha kuondoka usiku maanake watu wasimuone kija lakini kitendo cha kumweka ndani hata wakichukulia bado ndani kuna mtu amelala hii moja tahadhari lakini mtume alikuwa Madina ipo upande wa kusini mwa mwa Maka safari ya mtume ilianza kwenda Saudi na Nihon upande wa kaskazini yani lau akitambua mtume si aliyelala waanze kutafuta kwa haraka haraka wataenda upande wa Madina kwa sababu wanajua masahaba zake marafiki zake wameelekea huko mtume akaenda kujificha kwenye pango ambao lipo upande wa kaskazini mwa Maka lakini alipoamua sasa natoka naenda kwa Madina akapita njia ambazo si kawaida watu kupita yani kama unajua kutafuta Morogoro lazima utasikia hii inaitwa Morogoro road eh basi itafuta za shortcut na makuli makuli kama anapita hivi anapita hivi anapita ile njia kawaida ya na watu eh, yeye tu anapita njia hiyo zote zitaangali na ni asbabu Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukua pamoja na kuomba dua lakini anatumia mzunguko wake kwa hiyo haimaanishi kuomba dua kwamba wewe kuacha kutumia mzunguko wako wa binadamu katika kuhakikisha kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala anakusaidia jambo lako kwa hiyo ni kuomba dua pamoja na kuchukua sababu za binadamu barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dhikril hakim أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم هو البر الكريم ادعوا ربكم وأنتم موقنون بالإجابة الحمد لله ثم الصلاة والسلام na kusihi tena kwa mara nyingine juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kama tulivyozungumza katika kutoa amani mwanzo ni kuomba dua pamoja na kupata samaha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na na upande wa mambo tushazungumza na tunapomalizia upande wa kuomba msamaha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man ya'mal su'an aw yadhlimu nafsahu thumma yastaghfirullah yad'u Allah ghafurur rahim Mwenyezi Mungu anasema yeyote mliyofanya jambo baya suha au jambo linaloathiri ilmu nafsi yake thumma yastaghfirullah kisha akamwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala akamrejelea Mwenyezi Mungu amsamehe yajullahu ghafura rahima yajullahu ghafura rahima atakuta Mwenyezi tayari yani uwe tayari kuomba msamaha msamaha wa kutokurudia ile kosa lako ulilofanya kutokurudia ovu lako ulilofanya basi Mwenyezi anasema wakati huo basi Mwenyezi yuko tayari kuitikia maombi na katika aya nyingine Mwenyezi anasema wa ma'ana Allah liyu'adhibahum wa astaghfirihim wa ma'ana Allah mu'adhibahum wa hum Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuadhibu watu wa anta fihi hayakuwa ana alikuwa na hapa baada ya wanazuoni wakapita wakasisitiza tunapotaka istighfari tuo kwa msamaha basi tuanze na swala ala nabi tuswali mtume sallallahu alaihi wasallam basi dua yetu maombi yetu istighfari yetu zitafanyika hali kupokelewa Mwenyezi Mungu asema maana Allah yu'adhibu Mwenyezi Mungu hakuwa mwenye kuadhibu wao wa astaghfirih na wewe na katika makosa makubwa tulikuwa nayo umma wa Kiislamu kwa chafu yake ni aya ya 60 kama sijakosea katika sura hii An-Nisa. Mwenyezi Mungu anasema alam tara ila alladhina yad'ununa annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, umewaona wale ambao eh wanajua kwamba wao wanaamini aliyoletwa kabla yako na aliyoletwa baada yako yuriduna yataadamu ya tawamut wa madumiru ayakuru watu hawa wanaendelea kutamani kutawaliwa na utawuti ili hadi sisi tumwamrisha waupige utawuti wenye kupingwa kinyume na sheria za Allah ni kupingwa na hii amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa umma wakati ule kuja kwa kwamba waislamu ni wakati wa kujikosoa na kujipinga kama alivyofanya mtume katika maka al akikosoa masala ya kuabudu kinyume na Allah akikosoa masala ya kupunja kutimu watu akikosoa masala ya kuzika watu wakiwa hai wahalimu an yakuru na hii dhambi ya hii kutubia kwake maana kwa kubeba wa Kiislamu kwa hiyo mkuu kwa Uislamu tunapofanya istighfari tuhakikishe pia tunafanya istighfari katika hali hii ambayo nimezungumza tuombe istighfari na kwa kutuambeza ulinganizi wa Kiislamu na tuachane na hicho hicho ya Kiislamu na tuwakosoe wanaobanio hiyo na tukosoe fikra zao kwa hiyo hapo ndio tutakuwa tutakuwa na mtume anasema tuba pongezi na ongera liman wujida fi sahibati istighfar kwa yule ambaye utafutwa katika sahiba yake msamaha mingi yani kama msamaha sana kwa hiyo hiyo ni pongezi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo tunatakiwa sisi kama umma wa tujirudi na tuangalie pale tunapokosea na tuache miito na fikra zilizokuwa za Kiislamu na tusikosoe kama Mwenyezi Mungu alivyotuamrisha إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وارض عن أربعة الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وأمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك تسمع الدعاء يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الامي وعلى اله وصحبه وسلم احمد الصلاه